Gin sitzt die wo Träume sich aufschwingen. Farben tanzen, wenn das Licht die Tür öffnet, spür das Flüstern der sanften Brise. Laut ruft sie durch die schwankenden Bäume. In der unendlichen Weite leuchten die Sterne für Herzen, wo reine Flüsse fließen. Umarme das Wunder, wo Horizonte aufeinandertreffen. Finde im Universum deinen Herzschlag.